Լեռնային Ղարաբաղի հարցը միջազգային հարց է եւ միայն Հայաստանի դիրքորոշումներով այն հնարավոր չէ լուծել, ասել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանելով հարցին, թե արդյոք կա Արցախի հանրապետության ճանաչման հարց Հայաստանի հանրապետության իշխանությունների օրակարգում։ Մեզ պետք է որպեսզի ՀԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում բանակցային գործընթացը օր առաջ վերականգնվի։ Ղարաբաղի ճանաչումը մենք պետք է հասկանանք ինչ կտա։ 30 տարի էլ մի քիչ-քիչ անդադ քննարկվել է եւ այդ որոշումը չի կայացվել։ Չի կայացվել ինչի, որովհետեւ բոլորը հասկացել են, որ Հայաստանը պետքա առնվազն առաջին ու միակը չլինի, որ այդ քայլն ան այդ որոշումը կայացնի։ Դե մենք պետք է հասկանանք դա ինչա տալու, որովհետեւ գիտեք Ղարաբաղի հարցում մենք երևի թե մի էսպիսի կարևոր հանգամանք հաշվի չենք առնում, կամ հաշվի առնում ենք իհարկե, բայց ոչ բավարար խորությամբ, որ այնուամենայնիվ Ղարաբաղի հարցը միջազգային հարց է եւ Ղարաբաղի հարցը միայն Հայաստանի դիրքորոշումներով հնարավոր չէ լուծել։ Մեզ պետք է, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում օր առաջ վերականգնվի բանակցային գործընթացը։ Պետք է հասկանանք Ղարաբաղի ճանաչումն ինչ կտա։ 30 տարի հարցը քննարկվել է եւ որոշում այդպես էլ չի կայացվել, որովհետեւ բոլորը հասկացել են, որ Հայաստանն առնվազն առաջինն ու միակը չպիտի լինի, որ նման որոշում կայացնի։ Պետք է հասկանանք դա ինչ է տալու, ասել է Փաշինյանը։ Փաշինյանը նշել է, որ հայկական կողմը ամեն ջանք գործադրում է բանակցային գործընթացի շուտափույթ վերսկսման համար։ Ղարաբաղի հարցը միայն Հայաստանի դիրքորոշումներով հնարավոր չէ լուծել։ Եվ մեր մեծագույն խնդիրը պետք է լինի Ղարաբաղի հայության իրավունքների վերաբերյալ մեր դիրքորոշումները հաղորդակցության մեջ դնել միջազգային դիրքորոշումների հետ։ ԼՂ հարցի կարգավորումը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափում թողնելը չափազանց կարևոր է, ասում է Փաշինյանը։ Տարածաշրջանում ձևավորվող նոր 3+3 ձևաչափը չպետք է զբաղվի ԼՂ հարցի կարգավորմամբ։ Անդրադառնալով հարցին, թե արդյոք դիտարկում է Արցախը որևէ կարգավիճակով Ադրբեջանի մաս ճանաչելը, Փաշինյանն ասաց. «Եթե ճանաչեինք, պատերազմ չէր սկսվի»։ 1991 թվականին ԱՊՀ փաստաթղթերով փոխադարձաբար Հայաստանը եւ Ադրբեջանը միմյանց տարածքային ամբողջական քաղաքականությունը ճանաչել են, սակայն դա Արցախին չի վերաբերում։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն ընդգծել է, որ Արցախի հարցը տարածքի հարց չէ, այլ իրավունքի, եւ այն պետք է դիտարկել Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի համատեքստում։ Արցախի հարցը տարածքի հարց է, Մեր ընկալմամբ Արցախի հարցը տարածքի հարց չի, Արցախի հարցը իրավունքի հարց է։ Եվ տարածքի հետ կապ չունի։ Հենց այդ է, որ երբ որ մենք ասում ենք, որ Արցախի հարցը նենգա փոխվել է, այդ թվում Ղարաբաղին բանակցային սեղանից դուրս թողնելով նաև դա նկատի ունենք Պատասխանելով լուրերի հարցին, թե կա արդյոք պատերազմի վտանգ, վարչապետը նշել է, որ կա Ադրբեջանի ագրեսիվ պահվածք, որը պետք է զսպվի, այդ թվում միջազգային լծակներով։ Միաժամանակ Փաշինյանը նշել է, որ հայկական կողմը չի խուսափում ու չի խուսափելու Ադրբեջանի հետ ուղիղ շփումներից։ Նա տեղեկացրել է, որ նոյեմբերի 16-ին հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցած միջադեպի պատճառով չճշտված տվյալներով անհետ կորած համարվող 24 հայ զինծառայողները գերեվարված են։ Նրա խոսք ընթացքով առաջիկայում Բրյուսելում կայանալիք հանդիպմանը կքննարկվեն նաև գերիների ու այլ հումանիտար հարցեր։ Անդրադառնալով հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակին Փաշինյանը նշել է, որ Ադրբեջանը Հայաստանի նկատմամբ ворթեգրել է շարունակական ագրեսիայի քաղաքականություն, իսկ մենք շատ համբերատար հետևողական փորձում ենք ամեն կառուցողական ջանք գործադրել, որ เป զի տարածաշրջանում իրադրությունը հանդարտվի, ասել է Փաշինյանը։ Սրփուհի Վանյան, Արցախ լրատվական։